بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mlango wetu wa leo ni mlango unaozungumzia al-a'dha'u al-mamsuha fi at-taharati wa kayfiyati dhalika al-a'dha'u jam'u 'adhun viungo al-mamsuha viungo ambavyo vinafutwa vinapakwa fi taharati katika tahara viungo hivi vinapakwa katika tahara manake havioshwi vinapakwa katika tahara na havioshwi wa kaifiyati dhalika na namna ya upakaji wake utaka kupaka unapaka vipi shekhe anatuuliza swali anatuambia ma hiya al-a'dha'u al-mamsuha fi tahara ni viungo vipi ambavyo vinapakwa vinafutwa wewe unaenda we unaenda ni viungo vipi ambavyo vinafutwa au vinapakwa katika tahara wa kaifiyati dhalika na namna ya upakaji wake aljawabu ni kwamba viungo vinavyopakwa katika tahara ama tahara atayamum ama katika upande wa tahara ya tayamum tayamum ni tahara ya kutumia mchanga fatashtariku taharatani alkubra wasughra zinashirikiana tahara mbili katika tayammum zinashirikiana tahara mbili tahara kubwa na tahara ndogo nadhani mlango wa nyuma tumeona tahara kubwa ni zipi sawa sawa anasema sheikh ya kwamba biwujubi mashi kwa kuwajibika kupaka almutayammim yule mwenye kutayamam anawajibika kupaka biwajhihi jamiihi uso wake wote wa yadaihi ila kuaini na apake pia mikono yake miwili mpaka kwenye kui kui ni hizi fundo za mkono baada ya kiganja kwa hiyo mpaka juu ya hii fundo ya mkono ya kiganja haithu تعذر استعمال الماء kipindi ambacho imekuwa ni dharura mtu kutumia maji amepata dharura mtu ya kutumia maji liadamihi imma kwa maji kutokuwepo au lidhararin yulhaqu bisti'malihi au kwa madhara ambayo yanaweza yakapatikana kwa yeye kutumia maji ala ma huwa mufassalun fi babihi katika yale ambayo yamebainishwa zaidi katika mlango wake walakinahu raji'un ila hadha dhabit lakini linarejea katika utaratibu huo tuliotaja nyuma kwamba tayamum ni tahara ambayo imebeba tahara kubwa na ndogo na mtu atatumia tayamum pale atakapokuwa hana uwezekano wa kutumia maji kwa madhara au kwa kutopatikana maji na atapaka uso na viganja viwili vya mikono mpaka kwenye fundo mbili za mkono wa min alhikmati na katika hikma fi anna taharataini ya kwamba katika hizi tahara mbili tahara mbili ni zipi tahara mbili zipi tahara mbili kubwa na ndogo tohara mbili kubwa na ndogo kubwa ni ipi tohara kubwa ni ipi ile nene <laughs> eh tohara kubwa ni ipi tulisoma juzi tohara kubwa ipi janaba hedhi nifasi mzee ushasahau kifo ha haya na tohara ndogo mili inawajibisha kutawadha kutoka na choo ndogo choo kubwa upepo au kitu katika sehemu ya siri usisahau hivyo jamani fitayamum katika kutayamum tasawata fi dhalika ziko sawa sawa so kwamba ukitayamam kwa ajili ya hadathi ndogo kwa ajili ya tohara ndogo utatawadha kwa kaifia nyingine alafu ukitayamam kwa tohara kubwa utatayamam kwa kaifia nyingine hapana ziko sawasawa tayamumi zake na namna ya kutayamam yake ni moja anna albadala kwa sababu ile badala iliyopelekea wewe kuto kutumia maji na kuingia kwenye kutayamam la yujibu an yusawi al-mubdala minhu haiwajibishi kusawazisha vile vilivyobadilishwa haiwajibishi hilo vilivyobadilishwa nini ni maji na, uta, na mchanga lakini kinachotolewa ni kitu hichi kimoja ambacho ni ile najisi iliyompata au hadathi ambayo imempata mtu bal yahsulu fihi min, tah, min at bali kunapatikana ndani yake kule kuhafifishiwa kufanyiwa wepesi bihasabi hali almunasabati wa hadha minhu kwa, ha, kwa hasabi kwa namna ya hali ambayo inanasibiana na mtu kutayamam na au mtu kutokutumia maji na hili suala la kutayamam ni katika hilo yani wa hadha minhu ولأن القصد التعبد التعبد لله سبحانه وتعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب تيمم ni kumwabudu kukusudia kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa kupaka mchanga kwenye uso na mikono miwili viganja viwili walaisa fiahum na si jambo ambalo ni balighu bimaana jambo lilokwenda sana kwamba lenyewe limefikia nadhafatu hisia itakuwa kama nadhafa ya hisia nadhafa ya hisia maana yake nadhafa ya kutumia maji kukoga sinaeleweka vizuri fashtaraka ikawa ni zenye kushirikiana imekwenda hii tayamum ikawa inashirikiana na tahara ambayo ni ya nini ya kutumia maji zikawa tahara ya tayamum inaitwa taharatul badal ni tahara ya badala manake asili ya tahara tutumia nini maji lakini ilipokuwa maji hayawezi hayapatikani au maji mtu akiyatumia atapata madhara basi hapo mtu atatakiwa kutumia mchanga wa amma taharatul ma ama tahara ya maji fa taharatul kubra yatumika katika tahara kubwa la masha fiha mambo ya maji hakuna mambo ya kupaka isipokuwa la udhu asli si viungo vya asili wala shay'un min hawaili mawdu'atin ala al-a'dha'i wala hairuhusiwi kupaka juu ya viungo ambavyo juu ya kitu ambacho kimewekwa kuwa ni kiziwizi katika sehemu ya kiungo lihajatin ilaiha kwa ajili ya haja tahara kubwa haina kupaka habari ya maji maji katika tahara kubwa hakuna kupaka anasema shekhi la masha fiha la udhun asliyun si kiungo cha asli wala shay'un min hawaili wala kitu katika vilivyoziwia almawdu'ati ala al'a'dha'i sehemu katika kiungo lihajati ilaiha wa haja inayopatikana kwenye kiungo hicho nasema illa aljabira isipokuwa kwenye bandage almawdu'ati ala alkasri ambayo imewekwa katika sehemu mwili umevunjika kiungo kimevunjika au jurhin au ile bandage imewekwa kwenye jeraha mtu anadonda akafunga pale bandage akafunga plaster na nini fa innaha tumsahu kulluha fi taharataini atapaka sehemu yote ile iliyokuwa na lile jeraha katika tohara zake zote mbili tohara kubwa na tohara ndogo lidharura kwa sababu ya ile dharura aliyokuwa nayo ya kuvunjika au ile dharura aliyokuwa nayo ya ya donda ambalo liko kwenye mwili wake walidhalika na kwa hali kama hiyo basi la tawqita laha kitendo hichi hakitakuwa na muda maalum kwamba ataambiwa wewe unapaka siku tatu tu basi baada ya siku tatu aanze kuosha hapana hawekewi wakati bal tumsahu ma damat ala al'adwi muhtajan muhtaji ilay ataendelea kupaka katika lile jeraha lake juu ya bandage eh, juu ya ile kama ni muhogo kafunjika eh, juu kama jeraha lile donda amefunga pale maplasta yale basi ataendelea kuwa anapaka pale juu kwa muda wote mpaka donda lake ile dharura yake itakapokuwa imekwisha wa amma taharatu sughra ama tahara ndogo falmamsuhu fiha nawani, vinavyopakwa viko namna mbili. Namna ya kwanza asliyu, ni vitu vya asili wa hawail wa hawarid, na vile vizuizi ambavyo vimejitokeza kuwekwa kwenye mwili wa mtu ambaye amefata ame madhara katika mwili. Ama al-asliyu, ama viungo vya asili, fahuwa mashu rasi, ni kupaka kichwa. Kichwa hakioshwi, unapokuwa unatawadha siku zote kichwa kinapakwa ama mtu anakinga kichwa kwenye bomba ni kosa mtu anachota maji anamwagia kichwani kosa kichwa kinapakwa unachota maji kwenye viganja vyako unayamwaga unapaka mikono mikono mibichi ndio inayopakwa kwenye kichwa na sio kujaza maji kichwani nasikia joto maliza kwanza kutawadha alafu uta utashughulika na joto lako kwa kujimwagia maji mengine kichwani lakini kutawadha kupate nidhamu yake sio ndio unatawadha umekaa kwenye bomba ukiingana kichwa hapo hapo eti unapaka kichwa wewe hii ni makosa na hii ni israfu na israfu ina, ina madhambi ndani yake anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala ya kwamba waludhnaini na masikio mawili pia yanapakwa masikio mawili pia yanapakwa na maji yanayopaka kichwa ndo maji yanayopaka masikio mawili Ah, kisha akasema fayajibu mashu dhalika kulli vinawajibika kupakwa viungo vyote hivi ma wajabati tahara kila itakapowajibika tahara yasiru hukmuhu hukmu al-a'dha'i al-maghsulati na inakuwa hukumu yake ni hukumu ya viungo vilivyooshwa bibaqa'i taharati katika sehemu iliyobakia kwenye tahara kama mikono imeoshwa uso umeoshwa miguu imeoshwa basi ile ilipopakwa kwenye kwenye kichwa na masikio ni sawasawa na hukumu ya kuoshwa kwenye viungo vingine hata wala uzala sha'ru ra'si hata kama mtu atatawadha alafu akaenda akanyoa nywele zake za kichwani sialipaka kwenye kwenye nywele afu kanyoa nywele sasa baada ya kutawadha tayari yule mtu hawezi kurudia kupaka tena kichwa kwa sababu zile nywele zishaondoka na ule ubaridi wa maji hapana hata wala zala sha'ru ra'si hata kama zitakuwa zimeondoka zile nywele za kichwa baada taharati baada ya kumaliza kutawadha lam tantaqidu taharatu haito haitobadilika haitoharibika ile tahara illa binawaqidha almarufati isipokuwa kwa vile vitenguzi ambavyo vinafahamika kuwa ni vitenguzi vya tahara wa amma alhawailu alawaridhu ama vizuizi ambavyo vinawekwa kichwani kichwani tunaweka eh, falimama kilemba kama hivi eh, kilemba ala rasi kilemba ambacho kinawekwa kichwani katika hadithi ambayo akhrajahu muslim kutoka kwa Mughira bin Shu'ba qala masaha bimaana wa masaha mtume alipaka yani nabii sallallahu alayhi wasallam binasiyatihi wa ala amamatihi Mtume alipaka kwenye kilemba na akapaka katika nywele za nasya. Nasya ni hizi nywele za utosini, alipaka hapa hivi mara moja na akapaka juu ya nini ya kilemba chake mara moja mm. Lakini pia vile vile, yani fil wudu, ikikusudiwa ni katika sehemu ya wakati wa kutawadha kufikia sehemu ya kupaka kichwa. Wa amma al-iktifai bil mashi ala al-amama fa hadithuha sahihun sahahahu ba'd al-ilmi ama pia vile vile hadithi ya kupaka juu ya kilemba peke yake mfano kama lafi pale yeye kwake hakujifunika kama mimi amekitengeneza vizuri akakifunga kichwani sawa sawa sasa kukifungua kile kilemba wakati wa kutawadha kuna kuna kuna tabu fulani ipo kwa maana atajibu tena tena aanze kujitengeneza kukifunga tena dini ikampatia wepesi yeye aweza kupaka juu ya kichwa chake tu vile vile juu ya kilemba chake muone wepesi wa dini yetu kwamba kichwa kina namna tatu ya sunna yake. Namna ya kwanza ni kichwa hakina kitu, sawa sawa, kinapakwa kuanzia muqaddima ras mpaka muakhira, yani kuanzia mbele ya kichwa mpaka kisogoni, halafu unarudisha mikono yako mpaka pale ulipoanzia, halafu unaingiza vidole vyako masikioni, unapaka masikio ndani na na nje. Halafu kaifia ya pili ni umevaa kilemba ukapaka hapa kwenye nywele za utusini afu ukapaka na juu nini na juu ya kilemba so sawa hii ni kaifia ya ngapi ya pili na kaifia ya tatu umevaa kilemba ukapaka juu ya kilemba tu haukifungua kilemba chako ukapaka tu juu ya kilemba masikio mawili kaingia miguuni fahamiana vizuri hizi hadithi yake sahihi ahlul ilm wa fi khilafu fil amalu bihi baadhi yao wameleta khilafu katika kuifanyia kazi hii moja lakini yani iliyoletwa khilafu ni moja tu ya kilemba kupaka juu ya kilemba peke yake lakini alimamu Shafi'i ameeleza juu ya sunna ya kichwa masfur rasi kupaka kichwa ni namna ngapi namna tatu na zote ziko na hadithi na hadithi sahihi lirajuli kwa mwanamume wakadhalika alkhimaru lilmar'ati na pia ushungi kwa mwanamke mwanamke naye kafunga ushungi anatawadha basi hali yake ni kama hali ya nani ya mwanaume apaka aingiza mikono wake kwa ndani apaka nywele za utusini mara moja alafu apaka nini juu ya ushungi wake anaendelea kuosha viungo vingine miguu ama apake vile vile kama napaka mwanaume tumeleza kaifia ngapi kaifia tatu na kaifia hizi kwa mwanamke na na mwanaume haithu hasala naw'un mashaqqa kiasi kwamba yapatikana namna fulani ya tabu binazi'i dhalika kivua kile ulichokivaa kuvua ushungi kuvaa mara ya pili kuna tabu fulani inapatikana na dini yetu imekuja kwa ajili ya wepesi na wala haikuja kwa ajili ya nini ya ugumu bu'ithum muyassirina wa lam tub'ath mu'assirina mmeletwa na Allah nije muje kuwafanyia watu wepesi na wala hamkuletwa kuja kuwatia watu ugumu katika dini وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم kupaka juu ya kilemba ni kupaka tu juu ya kilemba kupaka kichwa ndo kuna taratibu ya kaifia kutoka mwanzo kwenda mwisho na kurudi mwanzo kupaka kilemba ni kupaka kupaka juu ya kilemba khalas eh. sehemu ya bandeji yoyote ile ya mwili sehemu yoyote ya bandeji ya mwili yani bandage imefungwa kwenye sehemu yoyote ya mwili itapakwa sehemu yoyote ya mwili itapakwa utapaka tu yaani sehemu ya bandage inapakwa inaosha haipaki haioshi ukiosha utairoanisha ile bandage na utaondoa dawa na utaleta madhara kwako unapaka sehemu ya bandage inapaka swali bandage iko kwenye mguu sawa sawa kwenye mguu sehemu ya vidole vyako nusu ya vile vidole vifungwa bandage unaosha huku juu mpaka pale na pale kwenye bandage unafanya nini unapaka ule ubichi wa maji sio unapaka wachota maji umwagia pale unapaka ule ubichi ule kwenye mkono wako wa maji haimaanishi kwamba ah, sasa utapaka hapa tu afu kwingine kote utakuacha kwa sababu kuna sasa hapa kuna bandage ndio bwana umepa umefanywa upaki na huku juu hakuna bandage kwa nini usipaoshe kama vile mkono umeumia kwenye kiganja sasa wewe waacha kuosha mkono wote sasa mimi napaka hapa tu wewe utakuwa umekosea hiyo haiko sawa sawa wallahu a'lam na hiyo msema muda kufala kwenye nywele mmm hasa na nywele zake wakati mm. Sasa na mtu ambaye amepata kwenye soksi hapa kavua soksi, hasio sawasawa. Eh, mtu akipaka kwenye soksi na akavua soksi, khalas anaendelea na mambo yake, yuko safi mm. Yani umevaa soksi, umetawadha, au utakwenda kuswali ukaamua uzivue, eh, basi lakini wale kwa tahara, yani kilicho tahara ni nyingine na swala nyingine kwa hiyo umeamua kuvua wakati wa kutahara kama vile mimi nimevaa kilemba wakati wa kutawala wakati wa swala nikasema nitakivua nitakiweka begani au nitakivua nitakitandika chini siwezi kwenda kupaka kichwa tena mara ya pili tayari tohara yangu imeshakamilika kwa pale nilipomaliza ule utaratibu wa tahara wa tohara naam hata soksi mzivaa mzivaa <clears throat> yaani umepaka kwenye soksi haina shida haina shida soksi yaani, ukizivaa kama hauko katika udhu huruhusi kupaka unatakiwa uvue uoshe miguu haiji mpaka ruhusa kupaka kwenye soksi haiji mpaka huo umezivaa kwenye tahara eh baada ya kwenye tahara labda Eh. kwenye kurudi zinaruhusiwa kupaka juu eh. Baada ya hapo kwa muda ikazivua zile soksi eh, si udhu uko pale pale. Kwani udhu unahusiana na kuvua nguo? Kwamba ukivua nguo yako udhu wako umebatilika, alafu utatawaza tena <laughs> haina shida hiyo. Masharti ya, ya stara yako wakati wa kuswali. Eh, kwa hiyo kuvua nguo na kuvaa na kuvua soksi na kuvaa hakuna مناسبة وتي يقول دوا طهارة يمت سبحانك اللهم وبحمدك وشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك